بوك تو واحد وثمانون 81 81. الماضي واحد Vergangenheit 1 Vergangenheit 1. يكتب Schreiben Schreiben. هو كتب خطابا Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. وكتبت هي بطاقة Und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte. يقرأ Lesen. Lesen. هو قرأ مجلة مصورة Er las eine Illustrierte. Er las eine Illustrierte. وقرأت هي كتابا Und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. يأخذ Nehmen. Nehmen. هو أخذ سيجارة Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. هي أخذت قطعة شوكولاتة Sie nahm ein Stück Schokolade. Sie nahm ein Stück Schokolade. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. هو ما كان لديه مال بل ديون Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. هو ما كان محظوظا بل منحوسا Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte kein Glück, sondern Pech. هو ما كان ناجحا بل فاشلا Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. هو ما كان راضيا بل كان مستاء Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.